Արցախում օրը սկսվում է ոչ թե առավոտյան, այլ գիշերը, ոչ թե աշխատանքի գնալով, այլ հացի հերթերում։ Իրինա Արուստամյանը մինչ մոտ 1 ժամ ոդկով Ստեփանակերտի մի ծայրից մյուսը հասնելը լուսացնում է հացի փռում։ Հարցը կարգավորվել է, բայց ոչ ամբողջությամբ, ասում է զրուցակիցս։ Քանի որ վառելիքի պատճառով հաց խանութ չի հասնում, գնում ենք փռերից ենք վերցնում։ Գիշերն է կանում, առավոտն է կանում, հետո գալիս ենք տուն, նախաճաշելու բան չկա։ Պետքա գնանք հերթ կանենք, որ թվասեր բան վերցնենք չի ստացվում։ Աշխատողներիս համար մի քիչ դժվար է, գիշեր 3 պետքա կանես այնտեղ։ Որը սենց հերթերով էս անցկացնում էլի։ Վերջին օրերին հատկապես ավելացել են հերթերում սպասող արցախցիների ուշագնացության դեպքերը։ Նրանք հիմնականում թերսնված երեխաներն են ու առողջական խնդիրներ ունեցող տարեցները։ Քիչ չեն նաև հղիների ուշագնացության դեպքերը։ Ահա, լոխատիա, ախ, բոբեջի, ասա, ասա։ Չէ, Հունվարի 20-ից Արցախում առաջին անհրաժեշտության մի քանի ապրանք կտրոնով էր վաճառվում։ Այժմ կտրոնները կան, ապրանքը ոչ։ Ոչ մի կտրոներ չկա, այն կտրոններըդ որ տվել է, դրանով ոչ մի բան չեն կարողացել առնել, որովհետև բան չկար խանութում, որ առնեինք։ Մեկը ես, ոչ ձեդ, ոչ հակարավազարա, ոչ մի բան, ինչ տվել են ձեռսա, որովհետև մի օրվա ընթացքում ապրանքը սպառվեց, Այդ գտրոնը մենակ օգնեց դրանով, որ կարողացանք ձու վերցնենք։ Ոչ ոչ մի բան չեն կարողանում խանութներից գնենք։ Միսն էլ այնքան են թանկացրել, որ հա, ասենք ես աշխատում եմ, կարողանում եմ առնեմ։ Բա որ մարդկա տունը գումար չմտնում անհրաժեշտ ոնց գնի այդ միսը։ Ամեն օր էլ պամեդոր խիարով չես կարա երեխեքին խափես։ Այս պահին Արցախում միայն տեղական արտադրության բանջարեղենն է, այն էլ բարձր գնով է վաճառվում։ Սա ունի օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ պատճառներ։ Վարելիք չկա ու գյուղացին չի կարողանում Ստեփանակերտ հասցնել բերքը։ Եթե անգամ հաջողվում է, ապա վարելիքի ծախսն է շատ լինում։ Արցախի հանրապետության հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող հանձնաժողովը բարբերաբար վերանայում է միրգ բանջարեղենի շրջանառության ոլորտ ոլորտում մանրածախիրացման ամենաբարձր թույլատրելի գները։ Լոլիկի համար այս անգամ սահմանվել է 1000 դրամ, վարունգը 650, պղպեղի կիլոգրամը 700 դրամ, հատը 100 դրամ, խաղողը 1200 դրամ, բայց գները վերահսկելի են միայն այն պահին, երբ վերահսկողներն են տեղում։ Այսօր կանաչին հարցնում եմ, ասում եմ, քանի՞ է 650, ասում բախի ես քանի ժանա կվաճառում։ Մրգերիցը խաղոնա, ձմերուկնա, սեխը էլի տենց էժան չէ, էլի։ Չգիտեմ, ահա որը գարելիք չկա, որ հասցնեն։ Հաս խաղողի կիլոն 1500-ով առնում։ Դե դու պատկերացրու 1500-ով ինչքան խաղող պետքա գնեն, որ թեկուզ մենք 5 հոգանոց ընտանիք ենք, որ նորմալ ուտենք։ Կարտոֆիլը 500 բան, այ տենց են գնում։ Պամիդորը 1000, վարունգը 700-650 նայած էլի այդ գների սահմանում, ճիշտ է գները այնտեղ սահմանում, բան, բայց ո՞վ է այդ գներին հետևում։ Արցախում առաջացել է կանխիկ դրամի խնդիր։ Այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Արցախի Հանրապետության ֆինանսների եւ էկոնոմիկայի նախարարությունը։ Գերատեսչությունից բացատրում են 2022-ի դեկտեմբերի 12-ից Արցախը գտնվում է շրջափակման մեջ, իսկ ընթացիկ տարվա հունիսի 15-ից ամբողջությամբ դադարեցված են նաեւ հումանիտար բեռնափոխադրումները։ Ժանարություն չկա, կանխիկի խնդիր է առաջացել։ Արցախի կառավարության սահմանած սոցիալական աջակցության ծրագրերը իրականացնելու, աշխատավարձերն ու թոշակները վճարելու ու կանխիկ դրամաշրջանառության ներքին ընթացքն ապահովելու համար հորդորում են բանկային հաշիվներում պահվող դրամական միջոցները կանխիկացնել ըստ անհրաժեշտության, իսկ ազատ կանխիկ միջոցները պահել բանկային հաշիվներում։ Այս օրերին արցախցիները միասնական են։ Գյուղից քաղաք փորձում են հասցնել հնարավոր ամեն ինչ։ Վերին հորաթաղից օրերս մոտ կես տոննա հիմնականում բանջարեղեն են բերել Ստեփանակերտ ու բաժանել գիշերօթիկ հաստատություններին եւ տարեցների խնամքի կենտրոնին։ Նրանք Արցախի հանրային հերոստանգերության մեր գործընկերներին պատմել են. Հիմնականում բանջարեղենը, լոբիա, կարտոշկայա, վարունգա, հացա, բիբարա, ինչ ուստուներ մճարում է։ Տնտեսական ապրանքների մասին չեն էլ հիշում։ Շուտով նոր ուսումնական տարին կսկսվի։ Ստեփանակերտում ջրի խնդիրներն են սրվում, երբեմն մաքուր քաղաքում նաեւ աղբն են դժվարությամբ հավաքում։ Լիսաղոր ջուր չունեինք, գիշերը տվեցին, քանի որ ֆիլտրացիան չի կարողանում կատարվի դիզվառելիքի պատճառով։ Հիմա էլ ասում են ֆիլտրացումը նորմալ չի կատարվել։ Ես էսա երկու օրա երեխաներին նեփաշ ջուր եմ տալիս, որովհետեւ վախենում եմ։ Աղբը չեն կարողանում տանեն թափեն ժամանակին, սաղ կողմերը աղբա լցված, ոդկով գալիս եմ ամեն քայլափողի աղբա, գումարած դրան ջրի այդ հարցը, որ նորմալ չի, մեկ էլ էսա համաճարակներն ասկսվելու։ Դեղորայք вообще չկա, անգամ մի գլխացավի դեղ չեմ գտնում։ չգիտեմ, կարծես քնած են սա, ոչ մեկ չի նկատում ես։ Արցախում խնդիրները գնալով սրվում են։ Ստեղծված անելանելի վիճակում, սակայն Արցախում չեն պատրաստվում նահանջել։ Մենք մնում ենք մեր հողի վրա, որովհետև այս հողի համար լիքը զոհեր ենք տվել։ Մեկը ես հայր եմ կորցրել այս հողի համար։ Դրա համար ցենց կարճած մնում ենք։ Արդեն 8 ամիս 120.000 հայի Ադրբեջանը պատանդ է վերցրել։ Հունիսի 15-ից ընդհանրապես ցույլ չի տալիս, որ առաջին անհրաժեշտության ապրանք հասնի Արցախ։ Չնայած Ադրբեջանի սադրանքներին ու աշխարհի լռությանը Արցախում վստահ են, թշնամուն զիջելու հայրենիք չունեն։ Ասմիկ Դիլանյան, Ռադիոլուր